ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون نحكيك hakika tulimtuma nuhu kwa watu wake akasema enyi watu wangu Mwabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Basi je, amwogopi? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في dhalin. walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake, huyu si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi, anataka kujipa ubora juu yenu, na lau kuwa Mwenyezi Mungu amependa, basi yakini angeliteremsha malaika. Hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani. In huwa illa rajulun bihi jinn fitnatun فَتَرَبَّصُوا بِهِ hatta حِينٍ huyo si lolote ila ni mtu mwenye wazimu, basi mngojeeni tu kwa muda. Qala rabbi ansurni bima kadhabun, akasema Mola wangu mlezi ninusuru kwa kuwa wamenikanusha. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها ۖ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا innahum mughraqun, tukampa wahi unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu, basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wa kila namna, dume na jike na hali zako, isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli, wala usinitajie hao waliodhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa. Fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqulil hamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi zalimin basi utakapotulia wewe na walio pamoja nawe humo merikebuni Sema alhamdulillah. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuokoa na watu madhalim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khayrul munzilin. Nasema Mola wangu mlezi niteremshe mteremsho wenye baraka na wewe ni mbora wa wateremshaji. Inna fi dhalika la ayati wa in kunna la mubtalin, hakika katika hayo yapo mazingatio na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani. Thumma ansha'na min ba'd بعدهم قرنا آخرين kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون tattaqun. Tukawapelekea mtume miongoni mwao kuambia mwabuduni Mwenyezi Mungu, amna Mungu asiyekuwa yeye. Je, amwogopi? Allahu akbar, Allahu akbar. La Na katika visa vya watu wakale pana mazingatio kwa ajili yenu mpate kuamini. Basi sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, naye akawaambia, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu pekee, kwani nyinyi hamna anastahiki kuabudiwa asiyekuwa yeye. hamwogopi adhabu yake na kuondoka neema zake mkimwasi. Wakubwa wakaumu yake waliokufuru, wakiukanya wito wake na wakizuia watu wasimfuate walisema hapana ikhtilafu yoyote baina ya Nuhu na nyinyi kwani yeye ni mtu kama nyinyi lakini anataka kujipa ubora juu yenu kwa huu wito wake na lau kuwa wapo mitume wanaotoka kwa Mwenyezi Mungu kama anavyodai yeye basi angewaletea malaika sisi hatukupata kusikia wito huu katika tarehe za baba zetu waliotangulia wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume Huyu si chochote ila ni mtu mwenye wazimu na kwa hivyo wakasema ngojeni na mstahamilieni mpaka ukashifike wazimu wake au kufike kuangamia kwake. Nuhu akamwomba Mola wake mlezi baada ya kukata tamaa kuamini kwao akasema Ewe Mola wangu mlezi ninusuru nao na watia adabu kwa sababu ya kukadhibisha kwao wito wangu. Tukamwambia kwa njia ya ufunuo yani wahi unda jahazi nawe utalindwa na uangalizi wetu. Shari yao haitokupata nasi tutakuongoza katika kazi yako. Na ikifikiria miadi ya kuadhibu na ukaona tanuri na foka maji kwa amri yetu, basi waingize katika jahazi katika kila namna ya viumbe vilivyo hai dume na jike. Na waingize ahali zako isipokuwa waliokwisha thibitika adhabu yao kwa kukosa kwa imani Wala usiniombe kuokoa wale waliodhulumu nafsi zao na wakawadhulumu na wengineo kwa ukafiri na waasi. Kwani mimi nimewahukumia kuwazamisha kwa sababu ya dhulma yao ya ushirikina na waasi. Tukampa wahi, unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu. Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wakila namna dume na jike na ahali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli wala usinitajie hao waliodhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa hakika haya maelezo ya tofani lilotokea ijapokuwa ni kwa muhtasari tu katika hizi aya tukufu kwa mwenye akili ya kuzingatia yana maana na mambo ya hakika mengi ya kielimu ambayo yanapitia watu wengi na tanuri kwa lugha ni jiko la kuchomea mikate au pia ni uso wa ardhi na kila chenye kutimbuka maji na kila penye mkusanyiko wa maji. Na siwepesi kusema kwa yakini tarehe ya hiyo tofani kwani zilitokea tofani nyingi zama za kale kama katika Babilonia, bara Hindi na Amerika. Na zipo baadhi ya hadithi za kienyeji mbalimbali zinazotaja habari za tofani lakini haielekei kuwa hadithi hizo ndio zimehusu hii tofani kubwa au tofani ya Nuhu. Uchunguzi umethibitisha na pia zimeonekana tofani nyingi ulimwenguni na tofani ya mwisho ya ulimwengu mzima ilikuwa sababu yake ni kumalizika kipindi cha barafu cha mwisho na kuyayuka barafu nyingi ya kaskazini kabisa na kusini kabisa kwa dunia. Na sisi hatujui kwa yakini lini mizani iligeuka na tanuri kafurika yani uso wa ardhi. Kwa kupanda kwa ghafla kwa hiyo na kuyayuka barafu hata yakapanda juu maji ya bahari na yakumwagika maji. Yafaa kutaja kuwa kuyayuka barafu ya zama za barafu za mwisho kulileta hali ya hewa yenye mvua nyingi sana katika sehemu za dunia zilio mbali na huko kaskazini na kusini kabisa kwa ulimwengu kama vile katika bahari ya kati yani Mediterranean. Kwa vyovyote vile ilivyo inakubalika kuwa hatuna ushahidi wa kuweza kusema lile hasa zilikuwa hizo zama za Nuhu na kaumu yake. Yaliyodhahiri kuwa yote hayo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu na katika miujiza ni kuwa Nuhu aliwanasihi watu wake na akawaonya na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akafunua kuwa atawazamisha ikiwa hawakutengenea. Na tena akamfunulia au merikebu kisha ikaja amri ya Mwenyezi Mungu na mizani ikapinduka na tanuri ikafurika ikamiminika mvua kuthibitisha aliyosema Mwenyezi Mungu kumwambia Nuhu ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua kuwa hatuamini mtu katika kaumu yake baada ya wale waliokwishaamini. Na ukisha panda na ukatua wewe na walio pamoja nawe katika jahazi hiyo, basi sema kwa kumshukuru Mola wako mlezi, alhamdulillah. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetuokoa na shari ya watu makafiri walioasi. Na useme, ewe Mola mlezi, nijalie nishuke mashukio yenye baraka, pahala pazuri pa kukaa wakati wa kuteremka nchikavu kavu na ulitunikia amani hapo kwani ni wewe tu peke yako unayeweza kututeremsha pahala paheri na amani na salama. Hakika katika kisa hichi yapo mazingatio na mawaidha mengi na hakika sisi tunawajaribu yani tunawapa mtihani waja wetu wa heri na shari. Na ndani ya nafsi zao wana utayarisho wa yote hayo. Tena baada ya kaumu ya Nuhu tukaumba namna ya watu wengine na wao ni Adi. Tukawapelekea Hud naye ni katika wao tukawaambia kwa ulimi wake Mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake kwani nyinyi hamna Mungu anastahili kuabudiwa sio kuwa yeye ni yeye peke yake anayefahamu mwogope basi je mmehofu adhabu yake mkimwasi